Abi, Abi, bitte, Abi, Abi, nicht dissen. Abi, Abi, bitte, Abi, Abi, nicht dissen. Hey, warum soll ich denn nicht dissen? Ist so lustig. Abi, bitte, ich hab doch nichts gemacht, Abi, ja. Aber sag doch warum, ja, ist doch nur Spaß, ja. Abi, bitte, Abi, Litwell, nicht dissen. Abi, Abi, bitte, Abi, Abi, nicht dissen. Abi, Abi, bitte, Abi, Abi, nicht dissen. Abi, Abi, bitte, Abi, Abi, nicht dissen. Abi, Abi, bitte, Abi, Abi, nicht dissen. Abi, Abi, bitte, Abi, Abi, nicht kerim. Schreib tu, was can I do, Fatih Hey, George, wer ist versene borç. Olmaz Michael, bende de tabiaka, a bonsai rap Odspir çek 305, 305, 305, 305 Harbi kafa, kol hara Okul mokul yok ama cep full para Hey, bring me an iced tea peach Aber mit Zitrone Geschmack Am schicken hoch, das nimmer Abi, abi, bitte, abi, abi, nicht wissen. Abi, abi, bitte, abi, abi, nicht wissen. Abi, abi, bitte, abi, abi, nicht wissen. aber lass mich in Frieden, weil wir dich lieben. Ich guck jeden deiner Streams. Ich bin doch dein Fan, wir haben jeden Hate besiegt. Wer hat deinen Song geleakt? Und anderen ist die Kiem. Abi. Mach daraus ein Meme. Lass euch ziehen, Brüssel bis Berlin. Alles selbst verdient. Minne, minne, min. Berlin, seid ihr gut drauf oder was? Sass, sass, sass, sass. Stopp. Wo war ich? Hab vergessen, aber trotzdem sympathisch. Anikimo, das war arabisch. Und das asiatisch, artig, artig, artig, artig. Ja, ja, genau so. So, so, so, so, so. Abi, Abi, bitte, Abi, Abi, nicht dissen. Abi, Abi, bitte, Abi, Abi, nicht dissen. Abi, Abi, bitte, Abi, Abi, nicht dissen. Abi, Abi, bitte, Abi, Abi, nicht dissen. Abi, Abi, bitte, Abi, Abi, nicht dissen. Abi, Abi, bitte, Abi, Abi, nicht dissen. Abi, Abi, bitte, Abi, Abi, nicht dissen. Abi, Abi, bitte, Abi, Abi, nicht dissen.